Nama je dobro poznato, svjedoci smo i sami kroz Allahovu dželjavala knjigu također saznajemo i kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da nas je Allah odlikovao brojnim blagodatima brojnim odlikama bez sumnje za nas vjernike najveća blagodat a kasnije će shvatiti možda i kada bude prekasno svi da je doista najveća blagodat cijelom čovječanstvu Allahov din, Allahov vjera, uputa. Vjernici su svjesni toga, a i drugi prije ili kasnije shvatit će da je to najveća blagodat za kojom su trebali tragati. Dakle, vjera, Islam je najveća blagodat koju vjernik uživa. I s njom dolaze brojne druge blagodati. Brojne druge koristi koje se ne mogu postići mimo dini islama. Koje se ne mogu postići u nekoj drugoj vjeri. Pa samo je vjera islam put do Allahovog zadovoljstva. Samo onaj koji živi islamom ide putem koji vodi do Allahovog zadovoljstva. To jest samo ako budeš musliman, ako budeš vjernik, živio po dini islamu, Allah će biti zadovoljan tobom. Allah će biti zadovoljan tobom, a to je na ahiretu najveća blagodat. Postiže se najvećom blagodati na dunjavu. Pa vam je dobro poznat kuranski ajet, često se citira, a i drugi ajeti o tome govore. اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين Danas sam vašu vjeru potpunio i svoju blagodat također prema vama upotpunio i zadovoljen sam da vam Islam bude vjera. Dakle, najveća blagodat jeste Islam. I sa toj, tom vjerom, tom najvećom blagodati na Dunjavniku postiže se Allahovo zadovoljstvo, najveća blagodat na Ahiretu. oni koji čuvaju ovu blagodat ljubomorno na Dunjaluku koji žive istinskim islamom kakvim ga je Allah objavio u potpuni od njega ne odbacuju niti na njega ne dodaju žive smirenim i spokojnim životom žive u rahatima zasiguru ko živi onakvim islamom kakvim ga je Allah objavio živi u rahatluku prije svega pitajte nevjernike pitajte one koji su na stramputici poslušajte od stanja novotara vidjet ćete da žive u potrganosti uzrojanosti nemaju spokojnosti smirenosti u svome životu vjernici koji žive istinskim islamom kakav je objavljen žive u najvećem rahatluku makar ih snalazila a moraju ih snalaziti brojna i teška iskušenja poslanik sallallahu alaihi wa sallam živio je najljepšim životom a bio je najviše iskušan nema nijednog poslanika prije njega da je bio nečim iskušan a da on alaihi salatu wa sallam nije istim ili sličnim iskušan na njemu su se slomila sva iskušenja. Nad njim se sabrala i nabrala sva iskušenja, ali je živio najljepšim životom. I malo neko da ne bi poželio da, da je živi, živio njegovim životom. Zasigurno sve jedan od nas bi volio da je živi takvim životom. I kasnije svi oni koji su ga dosedno slijedili, makar prolazili, a moraju proći, što je Allahov sunnet zakon na zemlji, moraju proći kroz iskušenja, ali oni koji su živjeli njegovim životom, nastojali biti što dosljedniji u njegovom slijedjenju, živjeli su u rahatluku, rahatluku srca, spokojnosti i smirnosti. I Allah dželavala to obećava u brojnim kuranskim ajtima. Pa kaže, men amila salihan, dakle prethodni ajt u suri al Majde koji je spomenut poznato, danas sam vašu vjeru U suri Nahl kaže Jalla vala men amila amelan men amila salihan wa huwa min zekarin au unza wa huwa mu'minun falanuhijennahu hayatan tajiva. Onaj koji bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a bude vjernik, bude vjerovao, mi ćemo mu dati da živi lijepim životom. Mi ćemo mu dati da živi lijepim <clears throat> životom. Kaže Jalla Vala u suri Al-Baqara فَمَنْ تَبِيَ حُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onaj koji bude slijedio moju uputu, moju knjigu, ono što je došlo u njoj, on neće ni od čega strahovati, niti će za ničim žaliti. Živit će smirenim, spokojnim životom u rahatu. U suri Taha slično kaže Jalla Vala فَمَنِ اتَّبَعْ حُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَسْقَ onaj koji bude slijedio moju uputu neće otići na stramputicu niti će živjeti nesretnim životom zar da Allah ljudima nešto objavi zbog čega će biti stavljeni na patnju da žive u nesreći nesretnim životom Allah nam je u svojoj knjizi pojasnio dao upustva smjernice kako da živimo jeli, na najljepši mogući način Međutim, kaže وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً بَنْكَ Dakle, u sljedećem ajde suret Paha 123. 124. Ali onaj koji se okrene od moje knjige, on će živjeti teškim, tegobnim životom. Na Dunjavku i dalje ajti govore šta će biti s njim na Ahiretu. Dakle, onaj koji bude slijedio dini Islam kakav je objavljen, što je god moguće bliže. Naravno, neko može, neko ne može, ali bitno je da se čovjek trudi da slijedi što je god moguće više poslanika alihi salatu wasalam. Jer je on i rekao seddidu wa qaribu, nastojte da budete što bliže i da u tome budete što umjereni. Dakle, ono s čime je došao poslanik alihi salatu wasalam. Živjet će smirenim i spokojnim životom. Samo se sa islamom postiže spas od džehennemske vatre. Samo muslimani mogu se nadati spasu od vječne džehennemske vatre. Pa za da se čovjek poigrava s vjerom, za da se čovjek cjenka sa vjerom, Islam je razlog spasa na dunjavku i ahiretu onaj ko se ne bude držao dini islama nikako ili kako treba dakle stavlja sebe pod upitnik hoće li se spasiti na kraju od džehennem kaže dželjavala upoznati vama ajtima inne dina inda Allah ili islam kod Allaha je vjera jedino islam ili Allah priznaje jedino život po islamu Allah priznaje jedino da se živi po islamu, kako je doslovan i bolji prijevod. Jer je din često dolazi i ispravno je da dolazi u kontekstu značenja života, odnosno činjenja dijela. Allah prima dijela, rad po islamu, jedino. Poznato vam je ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين također u suri Ali Imran prethodni ovaj ajet onaj koji bude slijedio i tražio neku drugu vjeru mimo Islama to mu nikada neće biti primljeno upotrebljen je glagol za buduće vrijeme فلن يقبل منه nikada mu to neće biti primljeno nikada, ni na dunjanku ni na ahiretu وهو في الآخرة من الخاسرين a on će na ahiretu biti od stradalnika od sigurnih stradalnika ko bude tražio neku drugu vjeru mimo islama الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون oni koji budu vjerovali i svoje vjerovanje ne budu miješali sa nevjerom odnosno s mnogoboštvom ne budu se poigravali sa svojom vjerom već budu ljubomorno čuvali i klonili se svega onoga što narušava vjeru a ponajviše mnogoboštvo njima pripada, pripada sigurnost i njima pripada pravi put na Dunjalku i sutra sigurnosti pravi put do džemneta Ahiretu i brojne druge blagodati koje dolaze sa din Islama pa vidimo dakle koliko je ozbiljno da se čovjek drži vjere da se ne poigrava s vjerom dobro ako je vjera ovako ozbiljna stvar ako od nje ovisi čovjekov Dunjaluk i Ahiretu nemojmo zaboraviti, vječni ahiret. Vječni ahiret. Nema više popravka, niti ima, nakon što se zatvore u potpunosti džahennemska vrata, više izlaska iz džahennema. Ako je Allah dželavala za dostavljanje dini iz dina, vjere, u svakom vremenu, dakle u svakom vremenu je bio islam vjera, ako je zato zadužio najodabranijeg meleka, iako je u svakom vremenu objavljivao vjeru najboljem čovjeku u dato vrijeme. A što se tiče naše vjere, najboljem stvorenju općenito. Objavio je din Islam preko najodabranijeg meleka na najbolje i najboljem stvorenju koji kada hodio. Najodabranijem poslaniku, najbolji poslanik od svih, Muhammed alaihi salatu wasalam. Ako je sve to tako, a jeste, onda to dakle govori o ozbiljnosti, važnosti, obaveznosti, čvrstog, potpunog pridržavanja za vjeru. I također gledanja od koga se uči ova vjera. Od koga se stiče ova vjera. Ako je Allah dželevala i svoje dobrote tako se obavezao preko najodabranijeg meleka, najboljem čovjeku u dato vrijeme i potpomagao ga svim svoju podršku, pomoć, slavu, da se dostavi vjera, onda dakle to ima težinu, to ima važnost. Hm? Pa dakle onda treba da gledamo kako, na koji način mi učimo tu vjeru. Učimo li prije svega, držimo li se te vjere i kako i od koga. Allah subhanahu wa ta'ala pravi razliku u svojoj knjizi između učenih i neukih. Dakle, ima jednih i drugih. Nisu svi isti, nisu svi neuki, niti su svi učeni. Jedni imaju svoje osobine, drugi imaju svoje osobine. Jedni se odlikuju po nečemu, drugi se odlikuju po nečemu. Pa kaže Jalla u suri Zumer Kul hel jestevi ledine ja'lemun Vol ledine la ja'lemun Reci zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju Jesu li isti oni koji znaju koji imaju znanje oni koji ne znaju Nisu isti pa posebno odlikuje učene i spominje ih u sebe. Dakle, da, su, da to može biti svako i da svako može pričati o dinu. Zbog čega bi Allah subhanahu wa ta'ala jeli spomenuo samo njih u sebe? Onda bi općenito ljude spomenuo u sebe. Pa je rekao u suri Ali Imran šehid Allahu ennehu la ilaha illahu wal melaikatu wa ulul ilm qaiman bil qistu. Allah svjedoči da je on, da nema drugog Boga mimo njega. Allah svjedoči da nema drugog istinskog Boga mimo njega. I meleki i učeni to svjedoče. I svjedoče da postupa pravedno. Pa kada bismo se vratili na komentare islamskih učenjaka povodom ovoga ajta, šta su rekli? Kažu da nije druge odlike, da nije druge počasti učenim ljudima od ove, da ih Allah spominje u sebe, to bi bilo dovoljno jer da postoje bolja stvorenja od učenih Allah bi spomenuo sebe spomenuo je sebe dželavala, spomenuo je meleke zatim je spomenuo učene ljudi pa Allah dželavala pravi razliku između vjernika po tome upravo po znanju oni vjernici koji imaju više znanja na boljem, visočijem stepenu su kod Allah pa kaže u suri Al-Muđadala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah na visočije stepene uzdiže od vas svih, općenito, ljudi, one koji vjeruju. Kod Allaha su na posebnim stepenima oni koji vjeruju, a izgled njih oni kojima je dato znanje. I brojne druge, dakle, odlike. Dakle, nismo svi isti. Allah nas je odlikovao po upravo znanju o vjeri. Dakle, postoji razlika. Kakav treba biti onaj koji dostavlja nam znanje, dostavlja din, pred kim trebamo sjediti ili truditi se da sjedimo kod takvih najbolje odslikavaju riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam innama al-ulama warathatul anbiya doista su učeni nasljednici vjerovjesnika doista su učeni nasljednici vjerovjesnika dakle ti učeni trebali bi biti nasljednici vjerovjesnika u svemu u svemu i mi bismo trebali dakle tražiti znanje kod takvih koji su što je god moguće bliže vjerovjesnicima poslanici. Nažalost, danas stanje nije ovako, je li tako? Svjedoci smo, sudionici, mnogi od nas i učesnici u ovakvom današnjem stanju. Danas vjera i govor o vjeri postala je maltene kao sofra s koje uzima ko hoće i dijeli drugima ko hoće, kome hoće. Dok kada je u pitanju neko drugo znanje, dunjaločko znanje, gdje su u pitanju ljudski životi, gdje je u pitanju ljudski imetak, zna se ko govori. U te discipline i te nauke ne upušta se svako. Prelijep govor ima veliki islamski učenjak, Ibn Ređeb. Čuli ste za njega. Alhamdali, rahimahullahu ta. Ibn Ređeb, koji ima jedan od najljepših, najboljih komentara na 40 nevjeljenih hadisa. Sličnost između njega i Ibn Hajara je koja? Jedan i drugi imaju na Buharin sahih komentar. I kod jednog i kod drugog se zove Fethul Bar, je li tako? S tim da Ibn Ređeb, Rahimahullahu ta'ala, nije ga završio. Dakle, ima samo oštampanih, zavisno, je li kako, ko štampao od prilike oko 10 tomova, ali kažu da ga je završio, da ga je završio, ne bi bilo bolje komentara od njegovog, na Buharin Sahih. Ali je Ibn Hajar, jeli, koji je bio šafijskog meseba, ovaj je bio hambelijskog meseba, on je završio, on je uradio, priveo jeli, kraju i to je najbolji komentar koji postoji. Kaže ovaj prvi, Ibn Ređeb al-Hambeli, rahimahullahu ta'ala, Allahu dragi čudnog listanja. Kaže Allahu dragi čudnog listanja. Da se pojavi neko pred ljudima i da sebi priziva znanje iz neke dunjalučke discipline oblasti. Da tvrdi i priziva sebi sposobnost u proizvodnji nečega. Tako govori Ibn Rađan. I traži od ljudi novac, da mu ljudi dadnu svoj novac, on će ga upotrijebiti u proizvodnju toga čemu poziva. Priziva da ima znanje kaže ukoliko ga ljudi ne poznaju ne znaju gdje je učio pred kim je sjedio ne znaju njegovu biografiju kaže zar misliš da će mu dati svoj novac naprotiv kaže utjerat će ga u laž ne vide pri njemu to znanje to znanje prije svega nad, nad njim nije ostavilo nikakvog traga on priziva i priziva govor danas mnogo govornika, malo radnika. Ne vide pri njemu to znanje, tragove tog znanja, kaže, neće mu nikako dati novac, već će ga utjerati u lažu, utjerati ga od sebe. Pa šta je ljudima? Svoja srca davaju drugima. Svoja srca davaju drugima, da se drugi poigravaju s njihovim srcima kako hoće. Ne znamo njihovu biografiju, ne zna se da su sjedili pred nekim od učenih, priznatih i poznatih, da su se družili s njima, da su pisali od njih, tražili kod njih znanja. I mi opet sjedimo pred njima ili ih čak dovodimo pred sebe da nam ko biva govore o dini islamu. <clears throat> Šta su islamski učenjaci rekli o govoru bez znanja? i onima koji govore bez znanja. A danas je takvih, nažalost, ogroman broj. Prije svega poznati su vam, spominjali smo ovdje jedne prilike, koranski ajti koji govore o tome. I brojni su. Jer je ova vjera, čuli ste, ogromna blagodat. I nju treba tražiti jasno sa Zato Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj knjizi upozorava na govor o vjeri bez znanja. Da se vjera ne predstavlja na neisprava način. Pa vam je poznato da Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Araf, 33. ajetu, zabranjuje da se govori o vjeri bez znanja. Da se, za, da se govori o Allahu bez znanja. Innama kul innama harrama rabbi al-fawahiđa ma zahra minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Reci doista moj gospodar zabranjuje tajni javni razred zabranjuje grih zabranjuje nepravdu neopravdanu primjenu sile zabranjuje da mu nekoga smatrate ravnim o čijoj dozvoljenosti on nije objavio nikakav dokaz i zabranjuje da o njemu govorite bez znanja zabranjuje da o njemu govorite bez znanja. Pa vam poznato, često sam spominjao i upozoravam na ovu bolest našu. Da Ibn Qaym rahimahullahu ta'ala u svojem vjednom dijelu je Alamu al-Mulaqirin u komentaru ovoga ajta kaže Allah je spomenuo ove grijehe, razvrat, zatim općenito sve grijehe, zatim nepravdu, zatim širk, govor o Allahove vjeri bez znanja, spomenuo ove grijehe i poredao od najlakšeg do najtežeg. Poredao od najlakšeg do najtežeg. Pa po Ibnu Qajimu, rahimahullahu ta'ala, najtaži grijeh jeste govor Allahu bez znanja. Govor Allahu i vjeri bez znanja. Ha? Pa onaj koji bude govorio Allahu i vjeri bez znanja, on će upasti u sve prethodno spomenuto, zasigurno. Pa također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ Ne govori ono što ne znaš. Ne povodi se za onim što ne poznaješ inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula doista i za sluh i za vid i za razum za sve će se biti pitano kaže imam šafija rahimahullahu ta'ala obaveza je učenima da ne govore osim ono što znaju učeni koji imaju znanje kada budu upitani o nečemu što ne znaju njima je obaveza da se ustegnu od toga što ne znaju a kamo li oni koji nemaju znanja kamo li oni koji nisu sjedili i učili tražili znanja kaže Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala nema štetnije pojave za islamsko znanje, za znanje o vjeri i za njegove nosioce znanja, dakle o dini islamu, od onih koji se pripisuju njima nisu od njih. Od onih koji se pripisuju njima nisu od njih. Oni su neznalice, misle da nešto znaju. I oni čine nereda, misle da uspostavljaju red. Misle da popravljaju, a u stvari kvare. Ibnu Tejmije rahimehullah ta'ala kako je zabilježeno u njegovim fetvama u 22. tomu na 240. strani, kaže Nikome nije dozvoljeno da govori o vjeri bez znanja. Nikome. Kao što je poznato, Allah vala prijeti poslaniku alihi salatu. Govori njemu, je tako, govori odnosno nama o njemu. taqawwala تَقَوَّلَ ba'd al-aqawi da je on onama iznosio nekakve izmišljatine. Da je od nas prenosio nama govori ono što nije istina. Mi bismo ga ščepali desnicom za njegovu žilu kucavicu i presekli bi mi. Poslaniku Muhammedu alaihissalucam nije bilo dozvoljeno da kaže nešto po neznanju. Zar da to bude nekome od nas dozvoljeno? Kaže, nikome nije dozvoljeno da govori o vjeri bez znanja niti je dozvoljeno da pomogne onoga koji govori o vjeru bez znanja. Ovo je odgovor šaret onima koji su me davno pitali i pitali za određene osobe. Nije dozvoljeno da govorimo bez znanja, niti nam je dozvoljeno da pomognemo one koji nemaju znanja govori o vjeru. Kao što nije dozvoljeno da, da se u vjeru uvede ono što nije od njih. To dozvoljeno? ne. Pa budemo li dovodili takve ljude koji govore o vjeri bez znanja, neka dobro znamo da ćemo imati te kako novih stvari u vjeri. Kaže također u 22. tomu na 227. strani. Onaj ko bude govorio po neznanju i po onome u čemu se razilazi sa imamima vjeri, dakle sa učenim ljudima, takvog, ukoliko ustraje u tome, treba odgojiti i zabraniti mu da to govorimo. Onaj dakle koji bude govorio, a nema znanja. Zna se, nije učio, nije sjedio, nikomu nije potvrdio znanja, bez obzira, on hoće da sjedne za stolicu, hoće da sjedne u stul, da se popne na minder i da vazi, ukoliko ustraje, treba upozoriti na njega. Treba mu to zabraniti, odgojiti. Kaže Ibn Taymiye, Rahimahullah. I kaže također kako je zabilježeno u desetom tomu na 449. strani. Ko bude govorio o vjeri po neznanju, ta je lažac. To je kadib. Onaj ko bude govorio o vjeri, pričao o vjeri po neznanju, taj je lažac. Makar je ne namjeravao laž, makar imao najljepše namjere. Da postakne, da probudi emocije kod braće, da malo podigne im ambicije. Zna da nema znanja, zna da nije ni pred kim savio svoja koljena, pisao kuranske ajete i hadise, ponavljao, obnavljao pred tim učenim zna, takav je lažac, makar i ne namjeravao da laže. Kao što je došlo u hadisu, kaže Ibn Taymiye, spomni hadis kod Buhari i kod muslima, da je žena po imenu Sebija el-Eslemija, dakle Sebija iz plemena Eslem, supruga Sada ibn Haulej. Ostala iza svoga muža, trudna. Međutim, pred sami porod, Sad ibn Haule umro je pred sam njen porod. Pa se ubrzo nakon njegove smrti porodila. I jedan je rekao, koji nije imao znanja, rekao nije tebi dozvoljeno, ti trebaš da sjediš u kući, nije ti dozvoljeno uljepšavanje, udaja, sve dok ne istekne ti iddet. Sve dok ti ne istekne iddet. U stvari nije bila trudna, nije bila trudna. Nego je dakle umrla. Nego je čovjek umro, dakle, dao je razvod, dao je talak, a dakle, umro je. Pa je rekao, ne, ti moraš da čekaš, dakle, iddet. Pa je rekao poslanik, čekaj kako došlo, nije, došlo je hadisu ovako. Znači, da, je, da se porodila, da se porodila odmah nakon smrti muža. Porodila se nakon smrti muža. Pa je rekao, ne, idet je četiri mjeseca, kada umre, četiri mjeseca i deset dana. Ti moraš da sjediš četiri mjeseca i deset dana. Pa je poslanik Alihi Salab Slam rekao, slagao je Ebu Senabil, taj čovjek zvao se Ebu Senabil. Slagao je Ebu Senabil, tvoje ide je istekao sa porođajem. Bila je trudna, pa ovaj je čovjek umro, ovaj kaže ne, nije namjeravao, on je mislio dakle da je to ispravno, da sad kada umre, to jeste, ukoliko žena nije trudna, kada ju umre muž, njen idet je četiri mjeseca i deset dana. Četiri mjeseca i deset dana, treba da čeka, ne može da se uda prije toga. Međutim, ukoliko je bila truda, čim se porodi, njen ide završava. Makar dan, dva dana ili mjesec dana nakon smrti muža, je li to bilo. Pa je rekao ovdje, čime dokazuje šehol islam ibn Taymiye, slagao je Kedebe Ebu Senabir. Slagao je Ebu Senabir. Hm. Pa dakle, ne bi trebalo govoriti po neznanju. Ne bi se trebao čovjeku puštati i govoriti, je li po neznanju kakve bismo trebali imati osobine, odnosno kakve treba tražiti osobine kod čovjeka koji govori o vjeri. Prije svega, dakle, bogobojaznost. Posebno, dakle, bogobojaznost u dostavljanju vjeri. Svakako, dakle, i u drugim segmentima njegovog života, ali naročito u dostavljanju vjeri. Da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala da ne kaže ono što ne zna. Da ne govori po neznanju. Ono što zna, zna, odgovori ono što ne zna, kaže Allah i njegov poslanik najbolje zna. Dakle, da se boji Allaha subhanahu wa ta'la za sve što kaže. Sutra će ga Allah pitati za malu i za veliku stvar. Pa kada bude upitan nešto što ne zna, kaže ne zna. Poznat vam je dobro slučaj mama Malika, rahimahullahu ta'ala, da je bio upitan četrdesetak pitanja odgovorio na četiri pitanja. Na ostalo rekao, ne znam. Ne znam. A čovjek došao, sakupio pitanja po svom selu, po svom mjestu i prevalio velik put da dođe do imama Malika. Nemaju učenih ljudi, došao, sakupio pitanja, sjeo pred imama Malika. I iznio mu pitanje, imam Malik odgovorio samo na četiri. Kaže, pa šta ću ja? Pa ništa, kaže, reci da Malik ne zna kaže ja ću ostati sedam dana ovdje u Medini pa ću doći opet da te pitam i čovjek ostao i došao kroz sedam dana kaže o imam malik ja trebam da idem nazad ima li odgovora kaže reci svojim mještanima da malik ne zna malik ne zna ne zna odgovore na ta pitanja kaže kada je Abdullah ibn Omer radi Allahu anhuma bio upitan nešto što nije znao, rekao je ne znam, zar da ja kažem da znam? Kada je on ashab Abdullah ibn Omer radi Allahu anhuma govorio ne znam, zar da Malik kaže da znam. Prenosi se čak od njega kako se bilježi u jednom malikijskom dijelu Tartibul Medarik kaže o jednom pitanju već razmišljam deset i nekoliko godina tražim odgovor na njega. O jednom pitanju već razmišljam, tragam za odgovorom više od desetak godina. Ibn Mas'ud radijallahu talan kaže dosta je čovjeku znanja da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. I dosta je čovjeku neznanja da se umisli svojim znanjem. Dosta je bogobojazno strah od Allaha u govoru, u dijelu, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Dosta je čovjeku znanja. A dosta je neznanja da se vidi njegovo neznanje, da se, dakle, obmane svojim znanjem. Da on nešto zna i da se diči tim svojim znanjem. Također imam šabi, rahimahullahu ta'ala, je rekao, alim jeste onaj koji se boji Allaha. En nehaj, rahimahullahu ta'ala, kaže, prije kada bi tražili znanje, kada bi jedan dolazio kod drugoga da traži znanje, gledao bi u njegov namaz. Pratio bi kako klanja. Pratio bi ga kako se obhodi s drugima. Pratio bi njegovo stanje, pa tek bi onda sjeo pred njega. Pratio bi kako je njegovo stanje, koliko se boji Allaha subhanahu wa ta'la u svome namazu, u svome postupanju s drugim ljudima, koliko je pravedan, poznat vam je slučaj imama Buhari, ali tako, kada je vidio čovjeka da vabi životinju na praznu posudu. Da doziva životinju na praznu posudu. U toj posudi nije bilo hrani. Pa je ostavio, nije htio od njega uzimati hadise. Iako prinosi hadise od poslanika Muhammeda Ali Hizalotisa, kaže, kad nju vara, zar da mene ne prevari? Kad nju vara, zar da mene ne prevari? kažu, dakle, učenjaci, ovo što vam prenosim nije ništa od mene. Trudio sam se da čujem, prenesem, saberem šta su učenjaci govorili. Kod koga treba sjediti i od koga treba uzimati znanje. Pa druga osobina, kažu da je dotični učio kod velikih učenjaka, priznatih i poznatih učenjaka, ili dakle nalazio se na tom mjestu dakle učio kod njih ili od njih ili od njihovih učenika. Uglavnom, dakle, da se znao da je učio na takvom mjestu kod takvih ljudi. Da ima porijeklo, da ima sened lanac do takvih ljudi. Zašto? Kažu kako bi znao ispravno rezonovati, odvagati, rasuđivati, odlučivati kada mu budu postavljena pitanja. <clears throat> Dakle, da je učio pred ljudima, učenim ljudima a ne danas kako većina uči ili sa interneta od šeha Gulgula, je tako? Od šeha Google ili se sam upusti u knjige pa čita i razumijeva kako on hoće i kako on misli da je razumio i traži i zaziva sve druge da ga ubijede da nije tako kako je on razumio i sl. Kaže imam šafija rahimahullahu ta'ala ko bude učio vjeru iz knjiga pogazit će vjerske propise. Ko bude učio vjeru iz knjiga, pogazit će vjerske propise. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže nema štetnijeg od onoga koji daje odgovore ljudima iz knjiga koji daje odgovore ljudima na njihova stanja, na njihove situacije. Kada dođe čovjek i zatraži fetvu. Moramo razlikovati fetvu od propisa. Propis je, dakle, jedno. Ono što je jasno iz Kur'ana i Sunneta. Ima ljudi koji ne znaju, pa te pitaju za kamat. Pa te pitaju, ne znam, za alkohol. Pa te pitaju za pokrivanje i slično nešto što je dakle jasno definisano u Kur'anu ili vjerodostojnom hadisu. Ali fetva dakle može da se razlikuje od osobe do osobe, od njegovog stanja, podneblja, sredine gdje živi i sl. Pa kaže, nema većeg i štetnijeg čovjeka, opasnijeg čovjeka po vjeru od onoga koji daju odgovore ljudima iz knjiga. Dakle, treba sagledati stanje tog čovjeka, sredinu u kojoj živi, situaciju dakle u kojoj je se našao. Kaže Šaukan rahimehullahu ta'ala neće čovjek biti kako treba ispravan sve dok ne bude znanje uzimao od njegovih nosioca. Neće dakle biti u svojoj vjeri ispravan ispravno shvatiti vjeru sve dok ne bude uzimao vjeru od njegovih nosioca. Kaže imam Uzaj rahimehullahu ta'ala ovo znanje uživalo šeref, uživalo ugled, dok se uzimalo iz usta učenjaka i dok se obnavljalo, podnavljalo pred njima. Ali kada je zapisano u knjige, tada je otišlo njegovo znanje i dospjelo je u ruke onih koji ga nisu dostali. Kada se znanje učilo iz usta učenih ljudi pred njima sjedilo, ponavljalo, obnavljalo, ispitivalo, provjeravalo, ovo znanje uživalo ugled. Imalo svoju cijenu, imalo svoju jačinu, svoju važnost. A kada je zapisano u knjige, onda je došlo do svih i svi su počeli da govore o tom znanju. I otišlo je njegov svijet. Kulsum al-Itabi kaže kada bi ušutio, slično rekao i Ebu Hamid al-Ghazali, rahmatullahi alaihima, kaže kada bi ušutio onaj koji ne zna, nestalo bi razilaženje. Kada bi ušutio onaj koji ne zna, nestalo bi razilaženje među muslimanima. Zlatne riječi. I danas kamo sreće da se u Bosni pita jedan ili dvojica. Ili što je god moguće manji broj. Dakle, onaj kome se posvjedoči znanja. Ne bi bilo ovog razilaženja među nama. Međutim, na svakom čošku se pita i na svakom čošku se odgovara. Zatim bitna odretnica koja je danas prisutna kod mnogih, odnosno njena suprotnost, da nije od onih koji slijede i tragaju za olakšicama u vjeru, da taj pred kim trebamo sjediti i učiti vjeru nije od onih koji slijede olakšice i tragaju za olakšicama. Kad se ovo kaže, mnogi misle čuju šta nam sad ovaj kaže. Ali jasno stoji u hadisu Ajše da nikada pred poslanikom Alehi Salatu sam nisu bile izložene dvije stvari, a da ne bi uzeo onu koja je lakša. Jeste, ali oba dvije su bile ispravne. Ali oba dvije su bile ispravne pa bi uzimao dakle onu koja je lakša. Zbog čega? Iz, iz dakle prema nama. Da ne bi nama otežao. Da ne bi nama otežao. Jer svako od nas može činiti ono što je lakše, tako? Nije svako kadar da čini ono što je teže. Ali ono što je lakše možemo svi učiniti. Ali su oba dvije bile ispravne. A tragati za svim onim što je rekla Ulema, makar i ne imali dokaz i ne smiješ nikome ništa prigovoriti neko je tamo rekao može i tako pa makar dakle dava odgovore po slabije mišljenje to je dakle nešto što je danas prisutno i nešto što nas odvodi Allah zna dokle da pa nas kažu ne pusti ga neko je od uleme rekao nešto po tom pitanju pusti ga neka radi nemoj mu prigovarati Ako ima dokaz za to od poslanika, alaihi salatu sam, ehlen veselen, širokih prsa prihvatam. Ali ako nije rekao poslanik, alaihi salatu veselam, nisu govorili ashabi o tome, hm. velika četverica, velika imama, svi su govorili, naš mesher, naš pravac je vjerodostajan hadis. Vjerodostajan hadis. I svi su vraćali na kitab i na sunnju. Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala je rekao ne priliči ni jednom muslimanu da uzme, prihvati se mojih riječi dok ih ne uporedi sa Kur'anom i sa hadisom s kojim je Allah jedino zadovoljan. Imam Malik pokazujući u pravcu kabora Allahov poslanika ali salatu sam kaže od svakoga se uzima i odbacuje osim od njega. Od stanovnika ovoga kabora, od njega se sve uzima. Od svih drugih se uzima i odbacuje. Uzima što je u skladu sa njegovim govorom, govorom poslanika Ali Isalopsom, odbacuje što nije. Šafija kaže učenjacima hadisa, ukoliko šafija, rahimehullahu ta'ala, za kojeg se kaže da je okoristio ummet, Muhammed alaihi salatu sam kao što sunce koristi svakodnevno ljudima. Kaže, ukoliko vidite da se moje riječi razilaze o muhaddisi s onim što vi pišete, onda moje riječi odzite. Onda moje riječi odzite. Imam Ahmed kaže onima koji su pisali od njega, sjedili, učili pred njim, kaže nemojte pisati od mene, već se vratite i uzmite odakle sam ja uzem. Iz hadisa Allahov poslanika, alihi salatu sam. Dok danas, jeli, imamo svakakvih mišljenja. Svakakvih mišljenja. Kaže šejh, čuli ste za njega Abdul Mahsin al-Abad, jedan, kako drugi kažu za njega šejhovi, jedan od da je živio dakle u vrijeme ashaba zasigurno dakle da bi bio jedan od posebnih kaže onaj koji dadne odgovor po slabijem mišljenju onaj koji bude upitan pa ti odgovori po slabijem mišljenju dakle zna šta je ispravno kaže se rađih prioritetnije mišljenje I imaju druga mišljenja neko je dolemio rekao ovo neko ono ima dokaze ali se na kraju pazite ima dokaze i drugo mišljenje, i treće mišljenje, četvrto imaju dokaze, ali se nakon proučavanja dokaza ispostavi da su, da su dokazi ovi ispravni, jači i to je prioritetno ispravno mišljenje. Kaže, ko dadne odgovor po slabijem mišljenju, taj je dao odgovor po neistini. Taj je dao odgovor po laži. A kamoli da dadne odgovor i da pusti ljudima, da im da slobodu, nema nikakvog dokaza dokaz na drugoj strani, Kur'an ili vjerodostajan hadis govori suprotno. Pa rekoh, dakle, da nije od onih koji slijede olakšice i koji dozvoljavaju mnogo šta, proširuju mnogo šta. Pa danas, dakle, imamo ljudi koji kažu da se ne mora klanjati svaki vakat. Imamo koji kažu da mogu, može se naklanjati. Kad dođeš kući, naklanjaj sve. Ne mora žena biti pokrivena radi na mjestu ili odgovorno mjestu, ne mora biti pokriveno. Čuli smo u zadnje vrijeme, ali tako, pozivaju se odgovorni, međutim ni se, ne znam, jesu se oglasili, o imamstvu žene. Jel tako, imamo u zadnje vrijeme, pojavila se i ta fetva da žena može predvoditi u namazu muškarce. I to prolazi. I to prolazi. I slične, jeli, stvari imamo Danas oblačenje žena na svakakav način bitno dakle da nije toliko tjesno može i hlače, može i tunika bitno da nije toliko tjesno to što je muška odjeća što je Allahov poslanik alihi salucam prokleo žene koje se oblače kao muškarci i muškarce koje se oblače kao žene, to nije toliko bitno to nije toliko bitno Ibn Muflih rahimahullahu teala kaže zabranjuje se mufti dakle onome koji daje fetve da popušta u svojim fetvama, da daje fetve po slabije mišljenje. I zabranjuje se drugima da ga slijede ukoliko se zna za takvo njegov stanje. Zabranjuje se drugima da ga slušaju, da ga slijede i da prihvataju takve fetve. Pa ako nije došlo, uskoro će doći vrijeme da se i muftije, muftije, ne mislim samo, ha? Već dakle, sve oni koji govore, a nemaju znanja ili popuštaju da se upozori na njih i da se zabrani drugima da ih slijede u tome. Imame Uzai kaže ko bude uzimao iznimne stavove učenjaka. Dakle, ima, neko je rekao, kako jedan kaže, ha, da ne spominjem, jedan kaže stavite u svoj statut, ne znam, u svoj zakonik, šta već pišete, svoj pravilnik, što god se poklapa po ovom zakonu. Ja ću vam donijeti da je neko iz ti šarijatskih pravnih škola rekao tako. Nije problem. Stavite što god dojste. Kako god dojste. Ma pište. Ja ću vam donijeti da je neko od Leme rekao da to može. Pa kaže imame uzaji ko bude uzimao iznimne stavove učenjaka taj će izaći iz islama. Jedne godine sam bio na hađu kada su odgovorni sjeli za okrugli sto i rekli dajte iz svakog mezheba ono što je najlakše po pitanju hađa, obavljanja haskih obreda. Ko zna iz hanefijskog, iz malikijskog, iz šafijskog, iz hanbelijskog, iz drugih mezheba, neko od učenjaka da je rekao po pitanju ovog propisa šta je najlakše, po pitanju ovoga šta je najlakše, dajte. Pa da na takav način ove godine obavimo hađa. A pa ima ljudi koji 15-20 godina skupljaju marku po marku, dinar po dinar da odu nađu. <clears throat> Zatim, da ima iskustvo u traženju i dostavljanju znanja. Da ima iskustvo da je dakle sjedio i da je poznat po tome da je sjedio duže vremena da je učio, tražio znanje i da duže vrijeme dostavlja znanje. Da ima iskustvo u traženju i dostavljanju znanja. Imam Ahmed Rahimehullahu ta'o. Od halke do halke bio je učenjak, dostavljao bi znanje i tražio bi znanje. Dostavljao bi, podučavao bi hadise, druge, drugima bi prenosio hadise, u drugom vremenu on bi odlazio i tražio znanje. Pitali su ga, dokad više? Ima li kada staneš? I s jednim i s drugim, pa je rekao, a? nema kada prva stopa kroči u džennet, onda dakle nastupa rahatluk. Nema rahatluka. Sve dok prvom nogom ne kroči u džennet. Ibnul Džavzi, čuli ste za njega. Ibnul Džavzi, rahimahullahu teala, u 70. godinama, imao je preko 70 godina, nije se stidio da sa svojim sinom od 20. godina ide u halku i da uči znanje o kirajtima. Čovjek 70 godina imao znanje, ogromno znanje, nje, poznato vam je jedan od islamskih autora koji je ostavio za sebe najviše knjiga. I to odgojnih knjiga. Na njegovim rukama stotine hiljada ljudi se vratilo dinu. Nekoliko desetina hiljada prihvatilo islam. Znao na skupojima da se ljudi vrate vjer. Na njegovim skupojima po hiljade ljudi da se vrati vjer. U 70. godinama nije se stidio da ide da sjedne i da traži znanje. Iskirajte. Danas nekoliko knjiga, nekoliko dersova, par pitanja se nauči i šejh sjedni da drži predavanje. Obuče se lijepo, a šehovsku odjeću nabaci i to je to. Kaže Ibn Rust, Rahimahullah, hotel, prelijepe riječi. Nekada je znanje bilo u prsima, sada izgleda znanje u odjeći. Nekada je znanje bilo u prsima. Sada je Haman znanje odjeći. Vidiš ga obukao se. Jalla, pričaj nam ti. Vidimo da izgledaš tako. A porijeklo, koliko si proveo tragajući znanje, jesi li uopšte tražio, pred kim si tražio, to će nas kasnije skupo koštati. Ibn Taymiyyah rahimehullahu ta'ala kaže najviše što ugrožava dunjalu i vjeru jesu nadri govornici, pravnici, doktori i lingvističar. Pa kaže jedan nam uništi vjeru, drugi onaj doktor Jakar nam uništi živote, tijela, zdravlje, a treći nam uništi jezik kod ljudi. Zatim od osobina onaj koji poštuje u lemutu, onaj koji poštuje učeni ljudi i po dobru ih spominje a ne na svojim bazovima protiv ovoga, protiv onoga. O ovome, o onome. U lemi. Ne nekom svom savremeniku pa hajde da čovjek misli ima nešto među njima lično. Ali u velikoj lemi. Pa kaže, jeste, ja nešto uzimam od njega, nešto ne uzimam od njega, od bim baza, rahim Allah. Mafe. Ti toliki avun da znaš gdje je bim baza pogriješio, gdje je potrefio. Pa gdje si bio do sebe? to Tvoje fetve čitamo dan, čitamo Bimbazove fetve. Kaže drugi, ne treba nama ulema, možemo mi bez uleme. Dobro, otvori Kur'an, ne zna arapski jezik, otvori Kur'an, da mi reci šta piše ovdje. Šta piše ovdje, prijevod, on otvara besima. A šta je sad, eto makar ti je besim ulema. Od besima učiš, korkut. Neko ti treba. Ima, dakle, mora da se ima respekt prema učenim, prema učenim ljudima. Poznato vam je prije svega u hadisu kod imama Ahmeda, kaže Allah u poslanika alihi salatu nije od nas u jednom ribatu, u drugom nije od moga umeta, nije od mojih sljedbenika onaj koji ne poštuje naše starije, koji nije milosti prema našim mlađima i koji ne zna za pravo našeg učenog, koji ne poznaje pravo našeg učenog. Kažu danas mi smo ljudi i oni su ljudi mi smo ljudi, oni su ljudi. Nisu oni bili vjerovjesnici, poslanici, šta je, oni su ljudi. Međutim, ogromna je razlika između nas i njih. Poznato je, ko je, ko je rekao ove riječi? Rekao je Ebu Hanife, rahimahullah, htjela ove riječi. Mi smo ljudi, oni su ljudi, govoreći za tabine govoreći kako, na koji način Ebu Hanife Rahimahullahu ta'ala je davao odgovor, kako je dolazio do rješenja. Pa prije svega kitab, što dođe u kitabu, jasno, tome se prepuštamo. Što dođe u sunnetu, tome se prepuštam. Što dođe od ashaba, ovo je rekao kada je sjedio s tabinima pred ashabima učio. Ali kaže ono što dođe od tabina, a i on je bio tabin, pa je rekao, oni su ljudi, mi smo ljudi. Živim s njima. Što da slušam njega, mogu ja da kažem to isto. Učimo kod ashaba. Nije rekao za ashabe, nije ove riječi rekao za ashabe, oni su ljudi, mi smo ljudi, ne? Već je rekao za svoje za svoje, dakle, savremenike tabine. Dakle, zasigurno postoji razlika između nas i njih i moramo ih poštovati. Je li tako? Allah subhanahu wa ta'la u suri al-Hashr spominje osobinu onih koji dolaze nakon prvih generacija. Da dove za njih, da od Allaha subhanahu wa ta'la traže da se smiluje njima i jer nama da se mi trebamo dakle tražiti Allahov milost za njih i za, i za nas spominjati ih po dobru jeli, i slično kada su kasnije u kasnim generacijama i za treće generacije ili u trećoj generaciji govorili za shabe za tabine kada se spomenu oni mi se osramotimo kada se spomene njihovo znanje kada se spomene njihovi badet njihova bogobojaznost, mi se sramotimo. To su govorili tabi tabini ili nakon njih. Treća, četvrta generacija, što da mi kažemo? U trećem hiđarskom stoljeću ovo je rečeno. Kada se spomenu prethodnici, mi se sramotimo. Šta da mi kažemo sada u 14. 15. stoljeću? Mi smo ljudi, oni su ljudi. Oni govorili, mi možemo govoriti. Ko su oni? Jel je slično? Kaže jedan od prethodnika, Ebu Amr ibn Ala mi smo sprem onih koji su bili prije nas poput onih žilica u korijenju korijen poznato ima one žilice e kaže mi smo poput tih žilica a oni su poput visokih krošnje eto kakvi smo mi sprem njih o, mi smo dole negdje u prašini dole duboko u zemlji a? ne trebamo da izdižemo svoje glave oni su toliko visoki poput visokih krošnji. Na. Također, dakle, od onih pred kojim trebamo sjediti i tražiti znanje, trebaju da imaju pri sebi osobinu, dakle, da su oni koji sebi ne prizivaju ugled, da se ne uzdižu svojim znanjem, da se ne hvališu svojim znanjem i sl. Zatim, da su to oni koji bježe od položaja, od vođstva. Ono što je najbolje jeste vjera. Dostavljanje vjere i pozivanje vjeri to je najbolji ugled i položaj. Svakako je da slijede kitab i sunnet, da ih razumijevaju kako su to činili prethodnici, ashabi i tabijini, da se drže u pokornosti Allahu dželjavala i da su daleko od novotarija. Da ne čini novotarije, da ne uvode novotarije u vjeru. Dakle, bitna odlika jer očekujem da mi prigovorite i neki su prigovorili i kazali su dobro dolazi i ovaj, dolazi i ti i peti i deseti, dolazite svi i kažete mi govorimo po kitabu i po sunetu kada god govorite nešto kažete rekao Allah, rekao poslanik jeste, to je prisutno ali treće nije kod mnogih prisutno a to je dakle rekli su ashabi po pitanju ovog kuranskog ajeta i po pitanju ovog hadisa da se razumijeva Kur'an i Hadis kako su razumijeli ashabi. Oni su svjedočili objavi i primjeni te objave praktično, to Kur'anskog ajta. Oni su svjedočili izricanju Hadisa i primjeni tog Hadisa od strane poslanika alihi salatu sr. A mnogi, jeste, rekao Allah, rekao poslanik, ali razumijevaju kako oni hoće. I to je bitno. Onaj koji želi da vazi, da ljudima govori, naročito dakle o propisima, i da izdaje fetve mora dobro da poznaje riječi i dijela ashaba. Riječi i dijela ashaba po, dakle, dotičnim, dotičnim propisima. I na kraju, kako je naslovljeno predavanje, rekao je Mohamed ibn Sirin, doista je ovo znanje vjera. Pa dobro, gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Drugi je rekao, doista je tvoja vjera tvoje meso i tvoja krva doista je tvoja vjera, tvoje meso i tvoja krv. Pa ili će tvoja krv i tvoje meso rasti i uživati i živjeti kako treba, ili će dakle kasnije goriti sve to. Zato dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Staćemo ko Boga ovdje ovo vrijeme i jacije kojima niko nešto da pita, bojete se. Hanke Lovne, Hanke Kiške, Vrlaj, Vrlaj, Vrlaj, Vrlaj,